بوك تو восемьдесят восемь восемьдесят восемь อดีตการของกริยาช่วยสอง Прошедшая форма модальных глаголов 2 Прошедшая форма модальных глаголов 2 ลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตา Мой сын не хотел играть с куклой. Мой сын не хотел играть с куклой. ลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอล Моя дочь не хотела играть в футбол. Моя дочь не хотела играть в футбол. สามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉัน Моя жена не хотела играть со мной в шахматы. Моя жена не хотела играть со мной в шахматы. ลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่น Мои дети не хотели идти гулять. Мои дети не хотели идти гулять. พวกเขาไม่อยากจัดห้อง Они не хотели убирать квартиру. Они не хотели убирать квартиру. พวกเขาไม่อยากไปนอน Они не хотели ложиться спать. Они не хотели ложиться спать. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม Ему нельзя было есть мороженое. Ему нельзя было есть мороженое. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต Ему нельзя было есть шоколад. Ему нельзя было есть шоколад. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน Ему нельзя было есть конфеты. Ему нельзя было есть конфеты. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพร Мне можно было что-нибудь себе пожелать. Мне можно было что-нибудь себе пожелать. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Мне можно было купить платье. Мне можно было купить платье. ดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต Мне можно было взять шоколадную конфету. Мне можно было взять шоколадную конфету. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ Тебе можно было курить в самолете? Тебе можно было курить в самолете? คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Тебе можно было пить пиво в больнице? Тебе можно было пить пиво в больнице? คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ Тебе можно было взять собаку с собой в гостиницу? Тебе можно было взять собаку с собой в гостиницу? ในช่วงพักร้อน เด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา На каникулах детям можно было долго оставаться на улице. На каникулах детям можно было долго оставаться на улице. พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน Им можно было долго играть во дворе. Им можно было долго играть во дворе. พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ Им можно было долго не ложиться спать. Им можно было долго не ложиться спать.